Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborakporining Payg'ambar alayhissalomning tarjimali she'rim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Sabr chidamliq omillari. Mushiyaga kelganda har qancha keng qursoq, savrchan odamni hayron bo'lmay turolmaydi va har qancha katta bilimli donishmandlarmi musulmonlarning sabrchan chidamchanligini muncha yuqori palliga ko'targan zodi qaysi omildir bu odamning teni jug'uldab yuraklari zarda bo'ladigan bu zulm sitamlarga qandoq sabr qilgandir deb so'rashib qoladi albatta odamning ko'nglidan chiqmaydigan o'sha savollarni nazarda tutib bu sabrchanlik va chidamchanlikning sabab omillarini oddiy qilib tanishtirib o'tmoqchimiz birinchi buningdagi birdan bir asos sabab musulmonlarning alloh taoloning barhaq bir ekanligiga ve barlıqığı keltirgen imanının güçlüklüki. Allah Ta'alağı boğan tonuşunun hakikaten çoğunkurluğu idi. Çünkü mükemmel iman kişiler kalbige sınıp girse, tağınımı götürüp ketadi Bunda kuchli iymon va mustahkam iroda egisi dunyoning cepa mushaqqatlari mayli qonchilik iğir, çidigusuz mushkul va korkunuşluk bo'lgan tağdırdı o'zining mustahkam imanı bilan ularning hammasini mezmut kopurulgan tug'on yoki beton qal'alarga urilgan ko'pik va lavolashdan iborat deb qaraydi shuning bilan u o'zi lazzatlangan iymonni alovati islom ishtiyoqi va mustahkam irodasi bilan ashu qiyinchiliklarning hech qaysisiga parvo qilmaydi ko'pik bo'lsa iqib tugaydi insonlarga foydali narsa ziminda qilib qoladi sura rayd 17 oyatning bir qismi Bu asas sababdan boshqa yana bir muncha qo'shimcha sabablarni yakunlashga bo'ladi. Ikkinchi, uyuşturuş kuchiga iyi to'g'ri rahbarlik islom ummatlarining balki butkul insoniyatning oliy rahbari Muhammad alayhissalatu vesselam o'ziga yaxshi odat, pesxi kamolat, mekarım ahlak, isil fazilat va Ali janob xislatlarni eng yuqori darajada o'zlashtirganlik Bu barlıq haqsiyar qəliblərini öz ətrafıqı magnetdek tartqan idi. Kişilər onun üçün can pida qılışqı təyyar idi. Peyğəmbər əleyhissalatı vasallamga ota qılınğan yuqori kamolatga başqa hech qanday bir insan müyəssər boğan emas. O, inovat obro'y, esil fazilətlərdə təngdassız idi. İffət nomuscan, pak diyanətlik, vafodor, samimi rostchil va saxovatlik bo'lish qatorliq jihatlarda hammadan oldin qatorda turadi uning do'stlari al og'inilari va saddashlari emas hatto uni o'ch ko'rdigan dushmanlarmi uning bu fazilatini e'tirof qiladi ular payg'ambar alayhissalotu vassalamning eg'izidan chiqqan har qanday so'zning amalda rost bo'ladiganligi jazm qilishadi bir qatim quraysh katiboshlaridan bir biridan yoshirin holda qur'onga quloq solgan uch kishi bir yerda jam bo'ldi Ondan ularning bu siri oshkoralanib qoldi. Shuning bilan ularning biri Abu Jahildan, umi osha 3 kishining biri edi. Sen Muhammaddan anglagan ishlarga qanday qaraysan? dedi. Abu Jahil qanday qaraydim? Biz Abdumanab jamiyati bilan sharaf qo'lashdik. Ular mehmondarchilik qilib oshqorsaqlarga taom bersa, bizmi taom berdik. Ular ularsiz piyoda qolganlarni uloqqa mindirsa, bizmi mindirdik. Ular qayda saxovat qilsa, bizmi xayri saxovat qildik. Hatto baslashib oxiri baygida barobar ketayotgan ikki otning misoli bo'lib kelaverdik. Ular bizning osmon vahisini qabul qiladigan payg'ambarimiz bor deb qo'pdi. Endi biz bu bo'shliqni qandoq to'ldiramiz? Azbiroy Xudo, biz uningga mangu egashmaymiz va ishonmaymiz dedi. Abu jahilning davomliq deydigini: "Ey Muhammad, biz seni yolg'onchi deganimiz yo'q. lekin sen epkagan oshu bir nimangni inkor qilamiz degandek so'z edi shunga alloh taolo uning haqida ular seni ichida inkor qilmaydi haqiqatda zolimlar allohning oyatlarini inkor qiladi sura an'am 33 oyatning bir qismi degan oyatni nozil qildi bir kuni payg'ambar alayhissalotu vassalam kabini tavob qilayotadi mushriklar har qatim o'zlarining udulig'i kelganda uni masxara va mazak qilib kulishdi Шуңа пайғамбар алейхиссалату вассалам 3-нче кытым айылып келгенде тоқтап турып уларга: "Эй Курайш халқы, мен силәргә өлім ип келдим" дигән иде. Бу сүз уларга каттык тәсир кылган чыгы, уларның иң әске дигәнләрме пайғамбар алейхиссалату вассаламга чырайлы гәпләрне кылып, оның көңелне ясашка тырышты. Quraysh mushriklari payg'ambar alayhissalotu vassalam sajdada turib turayotganda tugining yinini akilib uning ustiga ortib qo'ygan chog'da payg'ambar alayhissalotu vassalam ularga duoibat qilgan edi bir dilli ularning kulgisi besilib g'am qayg'uga asir bo'lishdi va o'zlarining amdi cho'qim bir kuni halok bo'ldiganligiga jazm qilishdi payg'ambar alayhissalotu vassalam abu lahabning o'g'li o'tbaga duoibat qilganda u payg'ambar alayhissalotu vassalamning bu duosining cho'qim tegadiganligini jazm qilgan edi oxiri u shamga chiqqanda bir yo'lvosning karvonning atrofini aylanib yurganligini ko'rib voy tovva u muhammad makkada turib meni o'ltirdigan bo'ldi degan ubay ibn qalab doim payg'ambar alayhissalotu vassalamga man seni o'ltiraman deb tahdid salatdi payg'ambar alayhissalotu vassalam uningga alloh xohlasa balki man seni cho'qim o'ltiraman deydi Uhud urushida payg'ambar alayhissalotu vassalam uningga nayzi urganda nayzi dal tegmay qilib uning gajgisini ozroq ziydi qilayotgan edi bu vaqtda u muhammad man o'z vaqtida seni man cho'qim o'ltiraman degan edi azbiroy xudo u hozir manga qattiq birni tukursimu meni albatta o'ltirib yutidi deb yig'lashga boshlagan voqeaning tafsiloti o'z navbatida keladi said ibn muaz roziyallohu anhu makkaga umr hajiga borganda umayya ibn halabga man payg'ambar alayhissalotu vasallamning umayya ibn halabni cho'qim o'ltirdi deganligini anglagan edim deganda umayya qattiq cho'chigan va o'ziga Makkaning sirtiga chiqmasligini ahd qilgan. Badr urushida Abu Jahl uni jangga chiqishga zo'rlaganda, u qechishga qulaylik bo'lsin uchun Makka tavasidagi eng chapqur bir tugini tanlab setib olib minib chiqqan. Bu chaqda uning ayoli "Ey Abu Safvan, Madinlik yilqi og'ining degan gapni unutib qoldingmi?" deganda, "Umayya unutib qolganim yo'q. Men faqat ularga o'zimni shundoq bir ko'zitib qo'yibla qaytib kelaman" degan. Mana bu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın düşmanlarının bahası ve onun tutkan pozisiyasıydı. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ashabları ve Kadinas dost buraderlerine nispeten Peygamber aleyhissalatu vesselam ulanın cini ve teni idi. Müslümanların barlıqı, mehir muhabbeti, dostluqı ve kan qeyrindashlığı Peygamber aleyhissalatu vesselam'a bağışlanğan idi. qalblar uningga temir magnet qichaplashgandek ram bo'lib qolgan edi shunga bir shoir mundoq yozgan ko'rinmakka rasululloh odamzod haqiqatda qalblarning magnetidir. mana shundoq haqiqiy mehir muhabbat va o'zini pida qilish ro'yining amali ifodalaridan biri shuki ular besh kesilib o'lishga rozi ediki payg'ambar alayhissalotu vasallamning tirniqi yerilib yoki putig'i tikan kirib dard tortishga chidamaydi Abu Bakr radhiyallohu anhu bir kuni Makkada qattiq tayoq yeganlikdan ig'ir zaxmalangan edi. O'tba ibn Robiya yordar yetayotgan Abu Bakrning beshiga kelib, qelin chamlik to'nkay oyiqi bilan uning yuz ko'zlariga urib, tepib, qo'rsaqlarga dasab, uning yuz ko'zlarini to'nig'ili bo'lmaydigan darajada yarlandirdi. Abu Tayyim Abu Bakrning jamiyati uni bir palasqa selib, to'rt tarafidan ko'tirib aran təslikdə uyiga opirib qo'yishdi. Ular Abu Bakrning hayotidan umidini uzgan edi. U kech bo'lganda g'ushig kelib gap qoldi. Uning Rasulullohning ahvoli qandoq bo'lib ketdi degan so'zini taslikda onqirg'ili bo'ladi. Uning so'zini anglagan ahli avlodlari hayronlikdan eg'izlarini tutishib qoldi va uning o'zining dardini tortish haqida nasihat qilishdi. Ondan ular o'rnidan turib, Umul Xayr abu bakrning onasiga uningga ozroq yemak ichmak berishni topilab qo'yib chiqib ketishdi abu bakr roziyallohu anhuning qishida yolg'iz qolgan umul xayr abu bakrni tomoqqa zo'rildi abu bakr rasulullohning ahvoli qandoq bo'ldi deb tomoq bilan kori bo'lmadi umul xayri azbiroy xudo mening u do'stingning ahvolidan xabrim yo'q devdi abu bakr amsi ummi jamil bint xattobning uyiga berib o'qib kelgin dedi ummul xayri abu bakr roziyallohu anhuni yotqizib qo'yib ummi jamilning qishiga keldi va abu Bakr muhammad ibn abdullohning ahvolini so'rayotdi, dedi. u men abu Bakr muhammad ibn abdulloh deganlarni tonimayman xohlasangiz meni shu abu Bakr deganning qishiga boshlab bering dedi ummul xayri ma'qul bo'lib uni boshlab keldi ular uyga kirganda abu bakr go'yo o'likdek beosh yotadi ummi jamil uni ko'ribda to'libatdi va alloh bilan qasamki sanga mushunda qattiq tekkan badbaxtlar cho'qim fosiq va vijdonsiz mushriklardir alloh sanga ulardan intiqomingni cho'qim ib berar dedi abu bakr roziyallohu anhu tasdikda rasulullohning ahvoli nechuk deb so'radi umi jamil onang anglab qolsin maylimi degandek qilib umul xayriga qaragan edi abu bakr kerak yo'q da'va dedi ummi jamil Rasulullohdan xotirjam bo'l, u sog' salomat dedi. U hozir nada? Ibn Arqamning qorosida. Bu chaqda Abu Bakr radhiyallohu anhu men Rasululloh bilan yuz ko'rishmiguncha ig'zimga tamoq yoki suv olmaslikni Xudo uchun nazr qildim, deyapti. Shuning bilan ular bir oz ta'xir qilib turdi. Bir chaqda al oyiqi jimiqib, ko'chalar tinchlanib edi. ikkalan abu bakr roziyallohu anhuni ichki qo'ltig'idan yo'lab ming taslikda payg'ambar alayhissalotu vassalam bog' qo'rug'i ib kelishdi biz yana bu ulug' sahobi kiromlarning haqiqiy sadoqatmanlik ruhi va o'zini unutgan holda payg'ambar alayhissalotu vassalam uchun jon pido qilish ruhining nodir namoyandalarini bo'libmi o'hud urushida payg'ambar alayhissalotu vassalamning hayoti xavf ichida qolgan paytda o'zlarini o'limga tutib berish badiliga payg'ambar alayhissalotu vassalomni qutuldirganligini va hubayb va uningdan boshqa sahobalarning ish izlarini o'z navbatida bayon qilamiz uchinchi yuksak mas'uliyatchanlik ruhi Sahabi kiramlar o'zlarining zimmasiga yuklangan bu mas'uliyatning naqadar eg'ir ham ulug'vor ekanligini bu mas'uliyatdan hech qandaq bir baş bosh tortishga va yoki o'zini qochirishga qat'iy bo'lmaydiganligini to'nib yetgan idi. Bu mas'uliyatni zimmasiga elishdan qochganda kelib chiqadigan yomon oqibatlar hozir tortayotgan zulm va jabr jafolarga selishtirganda to'limi ichinishliq ham xatarlik bo'ladiganligini qisqasi bundoq mas'uliyatdan nomardlarcha qechishning musulmonlarga keltiradigan ziynni mas'uliyatni ado qilish yolda chekkan jabr jafolarga qat'iy selishtirg'ili bo'lmaydiganligini to'liq to'nib yetgan edi 4. qiyomat kuniga bo'lgan kamil iman. Sahabeler raziyallahu anhum özlerinin Allahu Rabbil Alamin bütün alemlerin perverdigarı Allah'ın aldığı çokum bardıqılığıga o yedi çoğun küçük iş emellerinin cimisiden hesap verip ta mengülük rahat barağetke ya ki ebedil ebed azab okubetki kalıdığallığa toluk işenç kıladı. Şungular nait xevp ve rica, ümit ve korkunuş işçi ütküz işetti. Allah Dağlanın rəhmətindən ümid var bulatdı. va azobidan qo'rqadi ular alloh taolo aytgandek sadaqa beradigan ammo parvardigorning dargohiga hisob berish uchun qaytib bordiganligidan dillar qo'rqib turadigan kishilar sur mo'minin 60. oyat edi shuningdek ular bu dunyoning azob uqubat va rohat farog'atlarining oxiratning jafo mushaqqatlari oldida qashining qontig'i tankanmaydiganligini haqiqiy ravishda tushungan edi dal mushu tunish ve küçük cezmiyet, ularga dünyanın cepa mushaqqatli yüklerine ve ig'ir azab oqibatlarini yenik his qildirgan hatto ular dunyolik ishlarga parvo qilib ketmaydigan va ortiqcha ko'ngil bo'lib ketmaydigan bo'lgan beshinchi Kerim aşı boran bo'ron ve balay apet yılladı nazlı boğan ayet ve sörüle so'rilar asas temisi boğan İslam dininin dinining prinsiplerini polat tek pokit və qaylı qılarlıq dəlil hüccətlər bilən təmin edib, musulmanlarını ilğar cəmiyyət quruşunun ictimai asaslarına yetəkləydi. Şundaqla ulanın cəsarətini qozğab, səvirlik, çidamçam bolışığı ilhamlandıratdı və bununla aid əmili misallarını kəltürüb, onundaki hikmət və nişanlarını bayan qıladı. Silətdəki ilgirkilə uçurğan külpətləgi uçurmay durub, cənnətki kirişini oylamsılar, Сіләдін ilgiri өткен мұмилла иғырчылықлаға, күлпәтләгі ұчырған вә чөчті өтілген еді. Әтті пәйғамбар вә мұмилла Аллахның бізге вәді қыған ярдымы қачан келеді деген еді. Біліңлар ке, Аллахның ярдымы әқиқаттан еқінді. Сөр Бәқар 214 ayet. Әліп ләм мим. İnsanlar iman ettik deb o'ylash bilanlar sinalmay tarik etilimiz deb o'ylamdi Ulardan burun o'tganlarni biz haqiqatan sinadik. Alloh iymonida rostchilarni cho'qim biladi. İmanıdı yalgancılanımı çokum beledi. Sörü Enkabut 1-3 ayetler. Şunun bilen bir vakitte yeni bu ayetle müşrikler ve hakikatki qayil bulmay cidalleşgüçilerinin püçek səpsətlilerine keskin rədiyə berib, olağı yoç koymaydı. Olağı birdem Allah Ta'ala'nın nimetleri, va do'st dushmanlarga yurgizadigan tarixiy qonuniyatlar bilan dalil keltirib kelgusidagi echinishli yomon oqibatni nazar aylashsa yana birdam ashu ozg'inlar mengayotgan zalolat yo'ldan qaytib to'g'ri yo'l tepivosini uchun siliq muloyim so'zlar bilan tushundirib ularni to'g'ri yo'lga yetaklaydi qur'oni karim yana musulmonlarni boshqa bir dunyoga boshlab berib ularga koinot mo'jizlari parvardigor alloh taoloning go'zal jamoli ilohiy kamolat rahimdillik va mehribonlik bishoratlari va rozimanlik tajalliyotlarini ko'rsatib ularda hech qanday to'salg'i qarqinmaydigan kuchlik ro'yi huzur halovat ishtiyoqini qo'zg'agan edi bu oyatlar yana musulmonlarga qoritilgan xitobnomalar bo'lib uning bilan alloh taolo ularga o'zining rahmati roziligi va tugumas nozu ne'matga to'shgan jannati bilan bishorat beradi va zolim mushriklarning pat yaqinda qattiq sotlanib bütün huquqidan mahrum qilinganligi, ondan dozoqqa dum tashlanib, dozoq o'tining ta'mini tetinglar deyilganligi haqidagi ogohlantirishlarni noit ro'shan o'ttirg'i qo'ygan edi. 6. G'albi bishoratlari. Yuqorqi omillardan boshqa yana musulmonlar chetga qiqilgan va qiyin qistaqqa ilingan kunning daslibidan boshlab islom diniga e'tiqod qilish deganning ma'nosi o'ziga behuda xafalik deb o'ylash yoki noq balo qazoq o'zini nishon qilish emasligini balki islom davatining u yo'lga qo'yilgan tunji kundan boshlab asosli nishoni jaholatning qala qiyofati va uning zo'migarlik zulmini o'zgartish insoniyat millatlarini alloh taoloning roziligi yetaklash va ularni o'z jinsiga odam odamga cho'qinishdan qutqizib yaratquvchi bir alloh taologa ibodat qilishga yuzlantirishni maqsad qilganligini noit aniq biladi Qur'on Karimda bu bisharatlar birdam ochiq bayon qilinsa, yana birdam kinoya so'zlar orqali bisharat qilinib nozil bo'ladi. Musulmonlarni har jihatdan siqib, bu keng jahonni torchilik his qildirgan, hatto ularning hayotini xavf ichida qoldirgan ashu bo'ron chapqulluq kunlarda nozil bo'lgan oyatlar ilgirki payg'ambarlar bilan ularni yolg'onga chiqarib, kufr bo'lgan qavmlar o'ttirisidagi mojarolarni bayon qiladi. Әмәлиятті бұ аятләді баян қылынған әхвалла Мәккі мұсылмалар білән мұшырғылар отырыстығы юзбәген ішлаға оқшып кетеді. Андын бұ аятлә ашу әхвалланың ақырқы нәтижесі болған мұшырқ залымланың ғалақ қылыныш, шу зымынлағы Аллах Тааланың салық бәнділерінің варыслық қылыш жәріянының тәпсілі зікір қылады. Қысқысы, бұл қысыләді Мәккі мұшырқларының пат арада чоқын мәғлуб болып, чоң зиянғы дучер болуды ғалықы, va islom davati umumlashib musulmonlar cheksiz g'albaga erishadiganligi to'g'risida ochiq ishoratlar bor bo'lib mushu mazgillarda mu'min musulmonlarning hamon g'alba qiladiganligini jakolaydigan ko'plagan oyatlar nozil bo'lgan edi bizning payg'ambar bandalarimiz haqidagi so'zlarimiz oldin ola aytilgan ular cho'qim nusrat topquchilardir bizning qo'shinimiz cho'qim g'alba qilg'uchilardir ular yana makka kuffarlardan vaqtli yuz o'rib turgan ularni ularga azob nozil bo'lgan chog'da ko'gin ularni uzunga qolmay kufrning azobini ko'rdi ular azobimizning baldir nozil bo'lishini talab qilamda azob ularning o'ylisiga tushgan chog'da ogohlantirilg'uvchilarning attigini nima degan yomon sura saffat bir yuz yetmish bir bir yuz yetmish yettinchi oyatlar ular rasulullohga qarshi jomalardan uyushgan mag'lub qilingan qo'shindir sura sod 11 oyat. Habashistonga hijrat qilganlar haqida tuvandagi oyat nozil bo'ldi. Zulmga uchirganidan keyin Alloh yo'lda hijrat qilganlarni dunyoda cho'qim yaxshi joyga o'rlashtiramiz. Ular biladigan bo'lsa, oxiratning savobi texmi cho'ngdir. Sura Naml 41-oyat. Ular payg'ambar alayhisolatu vasallamdan Yusuf alayhisalomning sezgurashlarini so'rashganda, buningga javoban alloh taolo so'ri yusufni nazil qildi uningda yusuf alayhissalomning qissasi davomida yana muni oyatmi bor yusufning va qarindishining qissasida so'rg'uvchilar uchun allohning qudratini ko'rsatib beradigan haqiqatdan nurg'un alomatlar bor Sure yusuf 7 oyat bu makkiliklarmi yusufning qarindoshlari mag'lubiyatga yo'liqqundek cho'ng mag'lubiyatga yo'liqmod bo'lishida va yusufning qarindoshlari Yusufning paziliga qo'l qo'yib taslim bo'lganidek, ularmi sening pazlingga ammon qo'l qo'ydi deganlik bo'ladi. Alloh taolo yana ilgirki payg'ambarlarni tilga elib, kuffarlar payg'ambarlarga sizlarni zimindan cho'qim haydab chiqaramiz yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak dedi. Ularga Parvardigori mundaq vayi qildi. Zolimlarni cho'qim halaq qilamiz. Ularni halaq qilgandan keyin zimminda cho'qim sizlarni turg'izimiz. Bu yani g'alba mening oldimda turishdan so'roqqa tortilishdan va azobdan qo'rqqanlar uchundir sura ibrohim 13-14 oyatlar eron va rum sharqi vizantiya o'ttirsida urush portlaganda makka mushriklari o'zlarining mushrik bo'lish sifati bilan maslakdishi bo'lgan eronliklarning g'alba qilishini umid qildi mo'minlar rumliklarning allohga payg'ambarga vahiyga allohning kitoblariga va qiyomat kuniga ishindigan oloyliklarni nazarda tutib ularning g'alaba qilishini umid qildi afsuski urushda eronliklar g'alaba qilib ketdi natijada mushriklar shatlandi mo'minlar yegi qarab qoldi bu chog'da alloh taolo mushu bir qancha yil ichida rumliqlarning cho'qim g'alaba qiladiganligi to'g'risida bishorat nozil qildi yana bu bishorat bilan cheklanib qolmay mo'minlarning cho'qim g'alaba qiladiganligi haqida qo'shimcha bishorat berib Bu kunda mo'minlar Allohning bergan yordam bilan xushal bo'ladi. Sura Rum 4-5 oyatning bir qismi dedi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam o'zi bevosita mundaq bishoratlarni orlab-orlab berib turadi. U haj mavsumida bo'lsin yoki ukaz va jinna va yoki jilmajaz bozorlarga da'vatga bo'lsin, xaloyiqlarga faqat jannatning bishorati to'g'risida gap qilmasdan balki ularga o'chiq qilib ey xaloyiq bir allohdan boshqa iloh ma'bud barhaq yo'q danglar nijot topsizlar ham buning bilan arablarga xo'jayin bo'lasizlar ajamlar sizlarga al bo'ludi o'lsanglar jannatni podsho kabi yashaysizlar deydi biz yuqorida o'tba ibn robiya payg'ambar alayhissalotu vassalamni dunyoviy zibu zinnat va mol matolarga qiziqtirib uning bilan so'rlashmoqchi bo'lganida payg'ambar alayhissalotu vassalamning kaskin radya berganligini va o'tbining payg'ambar alayhissalotu vassalamning bu ishning cho'qim g'alba qiladiganligi ko'z yetganligini so'zlab o'tgan edik shuningdek payg'ambar alayhissalotu vassalam abu tolibning qishig'i kelgan hiliqi quraysh elchilariga o'zining ulardan birlik kalima so'zni talab qiladiganligini ular buningga birlikka kelsa butun arablarga podshoh bo'ladiganligini va ajamlarning mual bo'ladiganligini ochiq aytganligini dedik Xabbob ibn Arab radhiyallohu anhu mundaq degan. Men bir kuni Rasulullohni izlab keldim. U Kabaning soyasida bir chaponni yeniga qo'yib, uningga yo'linib saydab o'ltirgan ekan. Biz shu kunlarda mushriklarning qattiq xo'rlashiga yo'liqqan edik. эй ey Rasululloh, Allohga duo qilsangchi, dedi. U yeni yotgan yeridan dasturib o'ltirdi. Va olamki, uning chiroyi g'azabdan qizirib ketgan edi. Ондан mundaq dedi: Sizlərdən ilgirki möminlərin içində bədəni tömür tağaq bilan tarılıb, göç bəyləri ustxan so'ngaklardan juda qilinganlar bo'lgan. Bu ishlar ularni o'z dinidan qaytaranmagan. Alloh bu ish, ya'ni islomni shunda g'alba ki, hatto bir yo'lovchi sanadin azrul mavutgacha Allohdan boshqa hech kishidan qo'rqmay safar qila oladigan darajada aminlik bo'ladi. Lekin sizlar oldirab ketyapsizlar. Bu bisharatlar maxfiy va yoshirin bo'lmasdan balki oshkora hammaga ma'lumliq edi musulmonlar mushriklarning hammasini biladi hatto asvad ibn mutallib va uning majlisdoshlari payg'ambar alayhissalotu vassalamning ashoblarini ko'rsa ularni ko'z ishorati bilan masxir qilib ana yer jahonning podshohlari keldi ular pot orada eron va rum podshohligining ustidan g'alba qilmoqchi deyishadi ondan chavoq chelishib va isqirtib hurmat qorovullaridek qarshi olgan qiyofatga o'tadi sahoba kiramlar oxirgi hisobda jannatdan bishorat rizvon bog'chisiga boshlab borildigan ulug'vor umid va ishonchi bilan kelgusi kelajakka porloq istiqbolga bo'lgan bishoratlar oldida usti boshlarga har tarafdan yig'iyotgan qatma qat tayoq to'qmoqlar va talay baloy ofatlarni uzoqqa bormay yo'qoladigan bahorning qora bulutlari deb biladi Onundan başqa Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam imani ozuqlar bilan qizolandirish, ilm ma'rifat o'g'inish va Qur'on ta'lim qilish orqali ularning ro'yini tozalab turadi. Cho'nqur va atrofli tarbiya berib, ularni nafsi pok, olijanob, qalbi sog'lom, axloqi go'zal, moddiy qafasdan ozod, shahvonilikqa qarshi osmon zaminning ilohiga moyil ulug'vor shaxslardan bo'lib yetishib chiqishiga yetaklaydi. Şundaqla ulanın qalb çoğunu yandırıp, cahaletinin qaranğı zulmetinden iman nurunun uçuk yorğuluğu başlap çıkardı. Ulanı ərziyet külpetlerine səvr qilish, öç elişki qadır turğuluq əpu qilish, öz kömüçigi çox tartıştın saxlanış, aşközlük təbiyyətigi xatimi beriş qatarlıq tərəflərdə çan tutatdı. Şun ula dində müstəhkəm, şəhvətpərəslikdən qol üzgən, haqqaniyyət yolda pidakar, cennet beyişki muştaq, ilm ma'rifatga tashna din o'ginishga qizg'in o'z öz o'zidan hisob kitob qilib turadigan bo'lmug'ur o'y xiyollardan xoli tabiatini tizginlayalaydigan hissiyoti ustidan g'olib kelalaydigan har xil egizpaz davolg'ush va do'lqinlarda o'zining sabrlik eg'ir besiq va tamkin tuta oladigan qobil va mard odamlardan bo'lib yetishib chiqqan edi davomi bor